Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 900 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահության մեջ գտնվող ստորաբաժանումները ձեռնարկել են կանխարգելիչ գործողություններ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է հրամանագիր 2017 թվականի ամառային զորակոչ անցկացնելու եւ զորացրում կատարելու մասին։ Մասնագիտական տոնի արթիվ կապի եւ հերրահաղորդակցման համակարգի մի խումբ աշխատողներ ապարգևատրվել են գերատեսչական մեդալներով եւ պատվոգրերով։ Հանրապետության տարբեր հատվածներում ընթացքի մեջ են ճանապարհային շինարարության աշխատանքները։ Ստեփանակերտում տեղադրվել է անվանի ճարտարապետ Յուրի Հակոբյանի հարթականդակը։ Ֆրանսիայի կառավարությունը Ադրբեջանին կոչ է արել հարգել մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 16-ին եւ լույս 17-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 60 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 900 գրակոց։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը շփման գծի արևելան ուղությամբ կիրառել է 82 եւ 120 մմ-անոց mm ականանետներ, իսկ հյուսիսարևելան հատվածում 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ ու հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Այս պահի դրությամբ օպերատիվ իրադրությունն առաջնագծում համեմատաբար հանգիստ է։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Նույն աղբյուրից օրվա երկրորդ կեսին տեղեկացրել են, որի պատասխան Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում մայիսի 16-ի լույս 17-ի գիշերը հակառակորդի դրսևորած ակտիվության, պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահության մեջ գտնվող ստորաբաժանումները ձեռնարկել են կանխարգելիչ գործողություններ, ինչի արդյունքում ըստ համապատասխան ծառայությունների տրամադրության տակ եղած հավաստի տվյալների ադրբեջանական կողմը կրել է կորուստներ։ Դուգլաս Մակլուրեր Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանակիր 2017 թվականի ամառային զորակոչ անցկացնելու եւ զորացրում կատարելու մասին։ Այդ մասին մեզ հաղորդել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է ամերիկահայ գրող եւ հրատարակիչ Հովսեփ Նալբանդյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը, քննարկվել են գրականության ասպարեզում Արցախ-Սփյուռք փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բակո Սահակյանն արժևորել է նման կապերի ամրապնդումը, դրանք համարելով հայրենիք Սփյուռք միասնականության կարևոր բաղադրամասերից։ Մասնագիտական տոնի արդիվ Հանրապետության կապի եւ հերրահաղորդակցման համակարգի մի խումբ աշխատողներ համակարգի զարգացման գործում ունեցած ավանդի եւ անմիջական մասնակցության համար այսօր ապարգևատրվել են գերատեսչական ոսկե մեդալներով եւ պատվոգրերով։ Կառավարության շենքում տոնական օրվա արդիվ տեղի ունեցած հանդիսության ժամանակ ապարգևները հանձնել է էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը ներկաներին շնորհավորելով մասնագիտական տոնի արդիվ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ընթացքի մեջ են Արցախը Հայաստանին կապող մայրուղու շինարարական աշխատանքները։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Վարդենիս Մարտակեր ճանապարհի շինարարությունը, որ սկիզբ է հառել 2013 թվականին, կամած-կամած մոտենում է իր ավարտին։ Ճանապարհի վերակառուցման ենթակա հատվածի ընդհանուր երկարությունը 115.5 կիլոմետր է։ Երևան-Գորի Ստեփանակերտ մայրուղից հետո սա երկրորդ միջպետական ճանապարհն է, որն իրար է կապում Հայաստանն ու Արցախը։ Երկու մայր ուղիներն էլ երկարությամբ գրեթե հավասար են, սակայն Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի առանձնահատկությունն այն է, որ այն անցնում է Արցախի հյուսիսային մի շարք համայնքների միջով, ինչը կխթանի ոչ այդ ոչ այնքան ակտիվ տրանսպորտային կապեր ունեցող համայնքների զարգացումը, որոնց համար ազատագրումից առ այսօր առաջնահերթ խնդիրների շարքում էր սեփական արտադրանքի իրացումը։ Ճանապարհի կառուցումը գրեթե մոտեցել է ավարտին, շինարարության մասնակիցվեց շինգազմակերպություններից 5-ն արդեն ավարտել են իրենց բաժին աշխատանքը։ Այսօրվա դրությամբ շինարարությունը իրականացնում է մեկ ընկերություն այն հատվածում, որտեղ Հայաստանի պետական սահմանը ոլորաներով միանում է Արցախին։ Այս հատվածում սողանքների վտանգ կա, իսկ պատճառով աշխատանքների ծավալը ավելի մեծ է կառուցվում են նաև հենապատեր։ Պետք է նաև նշել, որ Արցախի հյուսիսի ձմեռը խիստ է լինում։ Սարամանիքի պայմաններում ճանապարհաշինությունը դադարել էր, իսկ Գառնան հետ մեկտեղ վերսկսել։ 5 կիլոմետր Նիժնի Վերքնի ամնում, այսինքն երկու շերտը էլի, մնացածը Նիժնի Վերքնի հարաց Շինկազմակերպության Աժեք Ֆրունզիկ Իսրալյանը նշում է, որ կազմակերպությունը հասցրել է նաև արդեն կառուցել Թալիշ մատաղից կապող անվտանգ ճանապարհը։ Շնազած մենք ուրիշ տեղ ենք աշխատում, Թալիշից ենք եկել ստեղ։ Ստեղ սկսել ենք մի ամիս առաջ։ Կալիշով շրջանցող ճանապարհ են շինել, բացի հրամուղին մի հատ շրջանցող ճանապարհ են շինել, որով ճանվտանգ է ավելի, էլի, մադավիսից Թալիշ։ Իդեպ Վարդենից Մարտակերտ ճանապարհի վրա Հայաստանի եւ Արցախի պետական սահմանների հատման կետում արդեն գործում է հսկի ցանցագրային կետ։ Ավակ տեսուչ Դավիթ Դանելյանի խոսքով ճանապարհը օրեցօր բանուկ է դառնում։ Այս ճանապարհը գերադասել է Շահումյանի եւ Մարտակերտի շրջանի բնակիչների համար, ինչպես նաեւ նախկին բնակիչների, ովքեր այցելության են գալիս հայրենի գյուղեր։ Ինչքան որ ճանապարհը բարելավում է, արդեն խոսքն էլ աշխատանում, ամառատակա ժողովուրդը գալիս են իրաց։ Հաղթանակների ամիսը շատ են գնում Ռուսաստանից թեկուզ Ճանապարհը կարևոր նշանակություն կունենա դրանից 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող համայնքների, ինչպես նաև ավելի հեռու գտնվող գյուղերի համար։ Դրանք շուրջ 30-ն են։ Ճանապարհի հարակից տարածքներում նախատեսվում է կառուցել հասարակական նշանակության օբյեկտներ, որը խթանելու են նաև туриզմի զարգացմանը Շահումյանի եւ Մարտակերտի շրջաններում, որոնք հարուստ են մշակութային կոթողներով։ Բելլալալայան այսօր Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ այսօր Վազգեն Սարգսյան 20 հասեի բնակելի շենքի ճակատային մասում տեղադրվել է անվանի ճարտարապետ Յուրի Հակոբյանի հարթականդակը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Յուրի Հակոբյանի մասին Արցախում եւ հատկապես Ստեփանակերտում շատերը գիտեն, որպես Ստեփանակերտ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ նրա անմիջական ղեկավարությամբ նախագծվել եւ կառուցվել են հայրենական մեծ պատերազմի հերոսներին նվիրված եղբայրական հուշահամալիրը, հուշախբյուրներ մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում, Նասոն Ստեփանյանի անվան կենտրոնական զբոսայգին մի շարք այլ ուշագրավ շինություններ։ Ամենակարևորը, որ հարկ է առանձնացնել Յուրի Հակոբյանի աշխատանքներից, հրճակավոր քանդակագործ Սարգիս Բաղդասարյանի կերտած «Մենք ենք մեր լեռները» հուշակոթողի ճարտարապետական ձևավորումն է։ Տեղադրված լինելով Ստեփանակերտի արևելյան մուտքում, այն հիրավի դարձել է Արցախահայության ազգային գլխավոր խորհրդանիշը։ Հարթականդակի բացման պատիվը տրվեց ճարտարապետի Որդուն Միքայել Հակոբյանին եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին։ Քաղաքապետի խոսքով նման մարդկանց մեծարումը մեզնից յուրաքանչյուրի պարտքն է մեր արժանի դուրս մատուցել անվանի ճարտարապետի մտավորականի հիշատակին, ում ամբողջ կյանքն ու գործունեությունը նվիրված է եղել Արցախ աշխարհի եւ հարազատ կտրանգերտի ճարտարապետական դեմքի մշակութային կերպարի ձևավորմանը եւ լավագույն ավանդույթների զարգացմանը։ Բացման արարողությանը ելույթ ունեցավ նաև Ստեփանակերտի պատվավոր քաղաքացի հայտնի ճարտարապետ Ռուդոլֆ Իսրայելյանը։ Քանի որ Երիտասարդը եղել է ծերական միության ճարտարապետների խորհրդի անդամ, մեծ հայրենասեր Ստեփանակերտի ճշտմարի բնակիչ եւ մտավորական երկրանուն պետք է հավերժ չմտահոգ։ Հարթականդակի հեղինակ քանդակագործ Ալբերտ Հարությունյանն է, ով Յուրի Հակոբյանի հետ աշխատել է շուրջ 45 տարի եւ ում հաջողվել է քանդակի մեջ արտահայտել ճարտարապետի բնավորության յուրահատուկ գծերը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Հայաստանի ամերիկյան համասարանի առողջապահական ծառայությունների հետազոտման ու զարգացման եւ Կարո Մեղրիկյանի անվան աչքի հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնների համատեղ նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում Երևանից ժամանած ակնաբույժներն իրականացնում են Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների, ակնաբուժական խնդիրներ ունեցող անդամների եւ հաշմանդամ ազատամարտիկների անվճար հետազոտություն ու խորհրդատվություն։ Ակնաբույժներն այցելելու են նաև Ստեփանակերտի տուն ինտերնատ, որտեղ ևս կիրականացնեն տարեցների աչքի զննություն։ Հայաստանի ամերիկյան համասարանի ներկայացուցիչ Թերեզա Խաչկալյանի հաղորդմամբ նախատեսված է Հունգորիա այցի ընթացքում ընդհանուր առմամբ շուրջ 250 հետազոտություն անցկացնել։ Հետազոտությունների հիման վրա անվճար ակնոցներ կտրամադրեն այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ Այս անգամ նաև անվճար դեղորայք ենք բերել, որոնք պաշտպանվում են մարդկանց ասել է նա. Նշենք, որ բժշկական հետազոտություններն իրականացվում են մայիսի 15-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում։ Թուրքիայի նախագահի կողմնակիցները երեք հարձակվել են խաղաղ ցուցարարների վրա, որոնք բողոքի ակցիա էին անցկացնում Էրդողանի Վաշինգտոնյան այցելության դեմ։ Մի քանի ցուցարարներ ստացել են լուրջ վնասվածքներ ու հարձակումից հետո նրանց վրա արյան հետքեր կան։ Հայդատի հանձնախմբից հայտնել են, որ Սպիտակ տան մոտ ակցիան անցնում էր խաղաղ։ Էրդողանի կողմնակիցները հարձակվել էին Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ հավաքված ցուցարարների վրա։ Ամերիկահայերը միացել էին մայիսի 16-ին Սպիտակ տան մոտ կազմակերպված բողոքի ակցիային, որ เป զի իրենց բողոքն արտահայտեն Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի այցելության ու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ նրա հանդիպման դեմ։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախումբը քրդական, հունական ու ասորական գազམ་ակերպությունների հետ միասին բողոքի ակցիա է անցկացնում, որ เป զի ուշադրություն գրավի Թուրքիայում Էրդողանի ռեպրեսիաներին ու երկրի սահմաններից դուրս ագրեսիային։ Միջազգային լրահոսից ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ասրիայի արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցը կայցելի հարավային Կովկաս, հայտնում են ԵԱՀԿ նախագահի մամլոյցարայությունից։ Այսի ժամկետները դեռ པարս չեն, Սեբաստիան Կուրց կայցելի Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Ֆրանսիայի կառավարությունը Ադրբեջանին գոչ է արել հարգել մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Այդ կապակցությամբ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես է եկել Ադրբեջանի կառավարության կողմից մի շարք ընդդիմադիր լրատվամիջոցների արգելափակման վերաբերյալ հայտարարությամբ։ Ֆրանսիան Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ է արել հավատարիմ մնալ միջազգային պարտավորություններին, հարգանք ցուցաբերել տեղեկատվության եւ մամուլի ազատության նկատմամբ։ Այդ ազատությունները քաղաքացիական հասարակության եւ ժողովրդավարական հաստատությունների ամրապնման հիմքն են։ Ֆրանսիան մոտիկից հետևում է Ադրբեջանի զանգվածային լրատվամիջոցների վիճակին, ասված է հայտարարության մեջ։ Բաքվի Սաբայիլի շրջանի դատարանը մայիսի 12-ին կայացած նիստում բավարարել է Ադրբեջանի տրանսպորտի նախարարության կողմից մի շարք ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ինտերնետային կայքերն արգելափակելու վերաբերյալ հայցը։ Դատարանի վճռով արգելափակվել են Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության, Ազատություն թերթի, Թուրան հեռուստաալիքի, Ադրբեջանի ժամանակ հեռուստահաղորդման եւ Մեյդան TV-ի ինտերնետային կայքերը։ Մշակութային կյանք Ստեփանակերտի պատկերասրահում 3 տեղի է ունեցել Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան Պետական հումանիտար կոլեջի ուսանողների աշխատանքների հերթական ցուցահանդեսը նվիրված Մայիսյան երաթոնին։ Ցուցահանդեսին ներկայացվել է զարդարային կիրառական արվեստ եւ ժողովրդական արհեստներ եւ դիզայն բաժինների 40 ուսանողի ավելի քան 200 աշխատանք։ Քոլեջի տնօրեն Ջիվան Հայրապետյանի խոսքով ցուցահանդեսը բազմաբովանդակ է եւ շարունակական բնույթ է կրելու։ Կարող եմ ասել, որ բավականին հետաքրքիր ու խորի մաստ աշխատանքներ են նկատելի առաջընթաց կա ուսանողների աշխատանքների մեջ, որն էլ շատ ոգևորիչ է, նշել է Գյուրջյան Կիրառական արվեստի ինստիտուտի ռեկտոր քանդակագործ Յուրի Հովանիսյանը։ Ցուցահանդեսին ներկային ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը, նկարիչների միության նախագահ Հովիկ Գասպարյանը, ուսանողներ, արվեստասեր հասարակություն։ Կաննում Ֆրանսիայի Լազուր ափին 70-րդ անգամ մեկնարկում է միջազգային կինոփառատոնը, որը կշարունակվի մինչև մայիսի 27-ը։ Այս անգամ փառատոնի հանձնախումբը հիմնական մրցույթի համար 19 աշխատանք է ընտրել գրեթե 2000 լիամետրաժ ֆիլմերից։ Դրանցից պաշտոնական ծրագրում ներառվել է 49 կինոնկար։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ այս տարի Կաննի կինոփառատոնի ժյուրին կգլխավորի իսպանացի հայտնի կինոռեժիսոր Պեդրո Ալմոդովարը։ Հիմնական մրցութային ծրագրում դափնեկիրների ցուցակը կհրապարակվի մայիսի 28-ին կայանալիք փակման արարողության ժամանակ, որից հետո տեղի կունենա այն ֆիլմի ցուցադրությունը, որը կստանա ոսկե արմավենու ճյուղը։ Կաննի կինոփառատոնը Ֆրանսիայի կրթության եւ արվեստի գործերի նախարար Ժան Զեի նախաձեռնությամբ հիմնվել է 1930-ական թվականների վերջին որպես Վենետիկի կինոփառատոնի այլընտրանք։ 1952 թվականից միջոցառումն ամեն տարվա մայիսին անցկացվում է փառատոնների եւ կոնգրեսների պալատում։ you Կյանքից հեռացել է Արցախի պետական համասարանի դասախոս հոգեբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Մելանիա Մելիքսեթյանը։ Մելանիա Ենգիբարի Մելիքսեթյանը ծնվել է 1951 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում։ 1966 թվականին ավարտել է համար 1 միջնակարգ դպրոցը։ 1969 թվականին Ստեփանակերտի բժշկական ուսումնարանը։ 1971-ից 73 թվականներին աշխատել է Ստեփանակերտի համար 4 մսուր մանկապարտեզի պարտեզում որպես դաստիարակ։ 1973-ին ընդունվել եւ 1978-ին ավարտել է Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը։ 1973-ից աշխատում է նույն բուհում որպես հոգեբանության դասախոս։ Պաշտպանել է ատենախոսություն եւ ստացել հոգեբանական գիտությունների տեխնազուի գիտական աստիճան։ 2001 թվականին նրան շնորվել է դոցենտի գիտական կոչում, հեղինակել է մի շարք գիտական հոդվածներ եւ ուսումնական ձեռնարկներ։ Արցախի Պետական համալսարանի մանկավարժության եւ հոգեբանության ամբիոնը խորապես ցավում է Մելանիա Մելիքսեթյանի մահվան կապակցությամբ եւ իր զորակցությունը հայտնում նրա հարազատներին։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, անձրև վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավ-արևմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 20-ից 24 աստիճան, տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է